cha utu uzima yani mtu akiwa ni mtu mzima pia ana nafasi kubwa tu ya kutafuta elimu ya kisheria na anaweza kufikia daraja kubwa sana hata kama akiwa amechelewa katika sala la kuchukua elimu anaweza akafikia mbali mifano iko wazi kama tutakavyokuja kuiona ndani ya mhadhara wetu huu fahamu kwamba elimu ni katika jambo la msingi na elimu ina fadhila kubwa kadhalika wale watu wenye kutafuta elimu nao vile vile wana fadhila kubwa mbele ya Allah فلا يخفى على أحد فضل العلم والعلماء haifichiki kwa mtu yoyote katika muislamu fadhila na ubora wa kutafuta elimu na ubora ya maulamaa fa innahum ahlul rifaa hakika wanazuoni wenye kutafuta elimu watu wenye elimu zao elimu za dini daraja zao ni kubwa mno na hilo Allah amelitaja ndani ya Qur'an katika suratul Mujadila aya nambari 11 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أن اندليا الله سبحانه وتعالى وينوا ولأنباو ولأميني يعني الله كوينوا وزماني تو بالجنب لكوينوا لي وكيلموا لجنب أنباو الله أنا ليندليسا ila an takuma saa mpaka saa ya kiyama itasimama watu wanainuliwa daraja zao kwa elimu ya dini ndio maana hapa kwenye aya hii ikaja katika fi'lul mudhari yarfa'illahu anaendelea والفعل المضارع يدور على استمرار anaendelea Allah kuwainua wale ambao walioamini watu walioamini Allah anawainua daraja yani walioamini imani ambazo wameamini masahaba kama ilivyokuja kwenye aya nyingine wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw ikiwa wanaokuja huko baadaye Allah anasema waambie masahaba au wanaokuja baada yenu wakiamini mfano wa imani ambayo nyinyi mmeamini faqad talaw basi nao vile vile wameanguka tu hao kwa hiyo watu walioamini wanainuliwa daraja kubwa sana kumwamini Allah kumwamini mtume wake kuamini siku ya mwisho kuamini kada na khairi kwamba inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuamini imani na akida iliyokuwa sahihi hapa katika iman akida iliyokuwa sahihi sio kuamini tu kama ni muislamu la na kuamini kwenyewe isiwe ni katika maneno tu kwamba ameamini tu ikawa tayari anisabika kama ni muumini hata warabu nao walifika walisema vile vile qalat al-arabu amanna wabedui walisema tumeamini qul sema muhammad waambie lam tu'minu hamjaamini bado walakin qulu aslamna bali semeni tumesilimu walamma yadul iman fi kulubikum bado kabisa imani haijaingia katika nyoyo zenu suala la imani si kuamini tu ikawa tayari mtu ameamini kuamini iwe kuamini kikweli kweli imani ile ya masahaba anakuchukulia kuamini watu wengi wanaamini wengi katika uislamu wanasema wameamini lakini je imani zao ni sahihi wengi katika wao miongoni mwao katika Uislamu akida zao ni akida potovu si itikadi ile itikadi ambayo mtume aliwahusia masahaba wake si itikadi ambayo wamekufa nayo masahaba watu wengi katika akida nyingine kabisa aya hii yarfai llahu alladhina amanu mtu asije kuzania kwamba imani yenyewe ni kuamini tu hivi hivi lazima iwe ni imani ya masahaba hao ndo ambao Allah ataendelea kuwainua daraja wale ambao walioamini miongoni mwao walladhina utul ilm na wale ambao waliopewa elimu elimu ya kisheria elimu ya Uislamu sio elimu za kidunia sayansi fiziksi chemistry biology sio elimu hizo elimu hizo zimuinui mtu katika masala ya kiyama yanamuinua duniani atapata mshahara mkubwa atajenga jumba la fahari atakuwa na magari atatembea kwa fahari sana elimu hizi za kidunia zinamwinua mtu katika dunia ama kumuinua kiamani ni elimu ya dini peke yake ile watu lazima walifahamu vizuri wasije wakaona kwamba elimu hizi za dunia zinamuinua mtu kiamani lau kama ingekuwa kweli zinamuinua mtu kiamani wangeinuliwa watu wa magharibi ambao wameendelea kiteknolojia nchi za magharibi watu wa Ulaya wana elimu sana kuliko katika nchi nyingine zozote duniani lakini je wanapokufa katika elimu zao zile wanakufa kama ni Uislamu Allah muinua la bali wanakufa miongoni mwao ni makafiri wakubwa tena hakuna wasiwasi wowote kwa ukafiri wao kwa sababu si muislamu kafa na elimu ya kidunia si muislamu anakufa hali ya kwamba ni kafiri mtu kwa hiyo hapa tunataka kuweka sawa vile vile baadhi ya waislamu ambao wanaona kwamba elimu hizi za kidunia wakaziona sawa sawa na elimu ya fiki elimu ya ya, ya, ya dini ya Kiislamu wakaona sawa sawa la tofauti hata ni vitu viwili tofauti kabisa elimu hizi na mwinua mtu katika dunia na hii inaelezwa kwenye aya hii ni elimu ya dini na hapa vile vile ieleweke na ifahamike vizuri si kama tunakataa elimu za dunia la elimu za dunia zinakubalika sana tena sana sana kabisa kwa ajili ya kutengeneza dunia yetu kwa kutafuta mtu tonge yake basi atasoma sana atafungua viwanda kiwanda kingine cha kutengeneza sabuni kiwanda cha kutengeneza nini kiwanda cha kutengeneza nini magari maguo atapata fedha nyingi sana tajiri mkubwa muislamu wala azipingwe elimu hizi kinyume na watu ambao wanaosema kuna watu wanapinga elimu za dunia la zipingwi elimu hizi ni elimu hizi hata Imam Shafi kasema ni elimu hizo katika elimu za kidunia tu lakini si elimu ambazo zinamuinua mtu katika masala ya kiamani mtu kama atasoma elimu hizo za dunia afahamu kwamba bado ana wajibu na ulazima mkubwa sana tena mkubwa wa kusoma elimu ya dini ya Kiislamu elimu ya sheria walladhina utul ilm na wale ambao walipewa elimu ya kisheria daraja sikiamani daraja zao zitakuwa kubwa وقد amara الله أن يسأل ربه الله مممريشا متوم wake صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه Allah kamamrisha mtume wake kama muombe mwenyewe muombe Allah ayazida ilma amzidishie elimu aliyokuwa nayo angalia pamoja na elimu yote ambayo mtume Allah nayo bado Allah anamwamrisha omba kwa Mola wako yani Allah amzidishie elimu ikiwa mtume ameamrishwa aombe dua ya kuzidishwa elimu sisi ni nani ikiwa yeye ndo ambaye afdalul khalq sayyidul anbiya bora wa manabii kiumbe mbora sana Allah anamwamrisha omba kuzidishwa elimu sisi ni nani lazima na wewe vile vile uombe dua hii kul rabbi zidni ilma sema mola wangu nizidishie elimu sirizike elimu uliokuwa nayo hapo ikawa ndo hapo hapo kuna watu islam washarizika na elimu pale alipofika ndo hapo hapo yani kiwango chochote cha elimu utakuwa nacho chochote hata ikiwa ni mtu ni shefe ikiwa ni mufti ikiwa ni nani ikiwa na elimu nyingi lazima aombe kuzidishiwa elimu lazima wa qur rabbi zidni ilma neema e Mola wangu nizidishie na Sheikhul Islam bin Taymiyyah alikuwa kila anapofanya murajaa katika masomo yake na durusu zake ambazo anakwenda kusomesha alikuwa akisali rakaa mbili na akisema rabbi zidni ilma e mola wangu nizidishie وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسيما ومن سلك طريقا يلتمس عنه أو به رواية مبالي مبالي رواية فيه علما yoyote atakayefuata njia anapita katika njia anakwenda kutafuta elimu anapita njia ya kutafuta elimu popote kama ni barabara au wapi anakwenda sehemu kutafuta elimu ikiwa hiyo ndio tabia yake na akhlaki yake sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna Allah atamwepesishia yeye kwa kufata njia hiyo kwa jambo hilo la kutafuta elimu Allah atamupesishia njia ya kupata pepo ya Allah njia zote za kutafuta pepo ya Allah ni ngumu njia moja tu ya talibul ilmi shar'i mwenye kutafuta elimu ya kisheria basi njia ya kuelekea katika pepo kwa yeye ni nyepesi sana njia zote Allah ameziweka katika ugumu fulani isipokuwa talibul ilmi shar'i hii ni sahihi wa muslim waqad badala aslafuna salihun na kwa hakika wametoa juhudi kubwa sana wale waliotutangulia wema radhiallahu anhum aukatahum wametoa nyakati zao yani katika kutafuta elimu lazima utoe muda wako elimu haipatikani hivi hivi kirahisi rahisi waliopita nyuma wametoa nyakati zao wa amwalahum na mali zao fi talabi lilmi wa mudarasatihi katika kutafuta elimu na kuisomesha elimu baada ya kuipata wao wenyewe kwanza walihangaika sana tena sana ndio maana mimi mara nyingi sana nimekuwa nikizungumza tarehe za maulama mbalimbali lengo pale si kufurahisha watu kuonesha juhudi za maulamaa na kila mwislamu ajipime sisi tuko wapi katika kutu. alhamdulillah namshukuru Allah kwamba tarehe za maimamu wa hadithi wote nimezizungumza wote kuanzia Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, Baihaqi wote memsaba wale wote tayari wako katika mitandao, tarehe zao nimezizungumza. Kamwomba Allah niingie katika mufasiri Qur'ani karibu wote ahli usul jamaa wote nimewazungumza, mwacha wale mufasiruna min ahli bila sikuwazungumza. sasa hivi niko katika kuzungumza tarehe za maulamaa wa aqida asahiha na nishafikia karibu maulama 20 maulamaa ishirini wa aqida nazungumza na bado naendelea kwa mpaka mtu mmoja akaniambia wewe unazungumza historia tukamwambia sizungumzi historia mimi nazungumzia tarehe za maulamaa na ndio maana ninataja pale vitabu mbalimbali vyenye kutegemewa kwa maulamaa wakubwa tofautisha kabisa na watu wenye kuzungumza visa vile sio visa sizungumzi visa mepale nazungumza tarehe tarehe ni katika kitu muhimu sana mtu kujua kwa sababu kenda kufanya ujione kama ni kijana utaona kwamba kuna vijana wenzi wao maulamaa wakubwa wenzio walitafuta elimu katika umri mdogo sana Imam Shafi miaka mitano Imam Malik ibn Anas al-Asbahi al-Himyari miaka 15 yuko msikitini anatoa fatawa kwa hiyo unaposikia historia kama ile ikiwa wewe miaka 20 na kumbe mimi nimechelewa sana naam kwani umechelewa na kuna maulama wengine wakubwa wametafuta elimu ukiwa na umri miaka 60. kwa hiyo hata yule ambaye ni mtu mzima atasema da kumbe ulama huyu miaka 60 anatafuta elimu kisha akawa ni bingwa na mimi nitatafuta elimu ndio lengo ya tarehe na kwa sababu ya kuona kwamba wengi miongoni mwao hawazungumzi historia wanazungumza visa katika sehemu ambao ni muhimu sana na vitu vinabakia ni katika mitandao miaka kwa miaka karne kwa karne itabakia labda wenyewe tuwafute makafiri kwa dunia kwenye mitandao yao wafute lakini itabakia generation kuweza kujua nataka historia ya Bukhari utaipata Muslim utaipata Abu Daudi utaipata Tirmidhi utaipata kwa hiyo jambo la kutafuta elimu na kutoa juhudi ili maulama wa nyuma walilitumia sana waqad badal aslafuna salihun radhiyallahu anhum au katamu amwalam wametoa muda wao na mali zao fi talabi alilmi wa mudarasatihi katika kutafuta elimu na kuisomesha elimu وكان كثير منهم يظن بليله أن ينامه wengi miongoni mwao wakiubinya ule usiku wake asilale usiku wote akiubinya usiku kwa maana hata usiku alikuwa akisoma vile vile bal yughfiru sahara fi talab alilm bali alikuwa akikesha analala kidogo tu anakesha katika kutafuta elimu ala rahati wa naumi anaacha ba anaacha kulala anasoma sisi tuko wapi jamaa tukiangalia vijana wetu jambo la kutafuta elimu mtu anasoma kidogo yani kidogo unamsomesha mtu kwamba ustazi ushatosha hapo na ustazi ushatosha hapo wanafunzi unasomesha wanafunzi wengi ustazi ushatosha hapo basi ushatosha hapo kiangalia kifarajini kidogo chukua pande ya saa tosha vipi umri huo usijione kama bado utaendelea uishi tu unaweza ukafa kijana kijana vijana wangapi wamekufa mifano tunao ndani miji yetu kwa vijana miaka 30 25 30 vijana mzuri tu adili ingie ingie kwenye biashara hivi Allah kachukua amana yake وكان كثير يظن بلجله أن ينامه bal بل sara fi talabi ilmi ala rahati wan nawmi anaacha mtu kulala kabisa utafuta elimu katika jambo la msingi sana msikilize Imam Muslim anasemaje Muslim مسلم ابن حجاج بن مسلم القشيري أن نيسابوري أن بيك توك قد كمجي نيسابوري نيسابوري قد كمجي زماني لكوني راك سيبي قيران نيسابوري نجيو متوم علماء وين كسان من مسلم من مسلم أنا سيما تينا قد كمازو مقدم واك أنا سيما لا يستطاع العلم براحة الجسد haipatikani elimu kwa raha ya kiwiliwili kwamba una raha hivi unakula vizuri hivi yani huna shida alafu ataka kusoma lazima upate shida katika historia yake iko kwa urefu yote Imam Musa la yustata'u alilmu bi rahati aljasad haipatikani haipatwi haipatwi elimu mtu kuipata elimu kwa raha ya kiwiliwili yani upate shida wote waliopata shida katika elimu walipata shairi moja na mashairi mazuri sana nasema manjitahada wajadda wajada atakayejitahidi na akaumia hupata ukijitahidi mpaka ukaumia utapata msome mpaka fike wakati ulie kama chozi ah, sifahamu sifahamu yani unalia kufahamu yani kichwa kumu watu wanasoma na kuacha hapo hapo unalia utapata na mwanafunzi wangu mmoja kaja kujiunga katika marakizi zetu kaja amesomesha wanafunzi wametoka yeye kabakia hapo kundi jingine limeingia katika markazi limetoka yeye kabakia ngumu ajabu kitu mpaka sema ah, hebu nipe wasia nifanyeje nikambe manjtahada wajadda wajad la yustata'u alilmu birahati aljasad umia soma mpaka umie basi utapata ikawa huyo halali asubuhi anasoma mchana anasoma jioni anasoma nikamwambia zikamate fani mbili muombe Allah kamata fani mbili hizi lakini usiziwache katika umri wako mpaka ufike pala pazuri nahau na sarfa soma hizi nahau na sarfa sana ikawa nasoma sana nahau katika miji yetu ya Zanzibar mzanzibari soma sana nahau sana sarfa sana kasoma kasoma kasoma Allah alikuja akamfumua kichwa chake akawa nafahamu kwelikweli akaondoka akaenda katika marakizi zetu islama mashekhi wanashangaa eh, wewe umesoma wapi kumbe wajui alihangaika huyu bicho liko gumu kufahamu watu wanasoma namwacha pale pale jamaa haganduki yupo ndio elimu hiyo sasa wakamshangaa wewe uko vizuri kulikweli kumbe wamjui shida aliyopata wallahi hawa mashekhi zetu hawa fuatilia historia zao tarehe zao maisha yao utaona kwamba litaabika sana mashekhi zetu wa kisalafi muulize tu ndianza kusoma vipi huko nyuma watu walikuwa nalia mtu anasoma mpaka analia fahamu gumu sana Allah akampa walillahi khazainu samawati wal ardh hazina zote ni za Allah Allah kitaka takupa takupa sikate tamaa takdo kidogo ya kufika wakati usema ah hapa tena basi wacha niingie kwenye biashara mimi mambo ya si yangu sikate tamaa soma وعن عبد الله ابن يحيى ابن ابي كثير historia yake pia tumemzungumza ibn abi kathir jitahidi sana wanazuoni ahli jamaa kuwazungumza qala amesema sami'tu abi yaqul nimemsikia baba yangu akisema baba yake ni mwanachuoni baki ni mwanachuoni mmemsikia baba yangu akisema la yunalu lilmu biraati lbadani haipatikani elimu kwa raha ya mwili mwili mpaka upate shida kidogo ikiwakati unalala unasinzia na kitabu unalala unasinzia na kitabu unafanya muraja unadurusu mpaka usingizi unakupata wala kitanda huna habari nacho wala mtu huna habari nao huko katika sakafu unalapo hapo baridi na kupiga mpaka alfajiri mimi nishafanya na muraja mudhakira na wenzangu tumefanya mudhakara na wenzangu tunadurusu mpaka tukajikuta hatukwenda kulala azana alfajiri tunajikuta tuko pale pale tukalala kalala kalala yuko chini sakafu kabisa hakuna chochote mpaka asubuhi na tunao hawa siwataji ni nani lakini tunao Allah kawafungua katika elimu kawafungua katika elimu utachekwa watu watakucheka ah, nilasoma mpaka nilalala watu wasiofahamu umuhimu wa elimu watakusarau ini elimu ni kitu muhimu sana dhakara al-firyabi ametaja mwanafunzi wa alimamu thauri al-firyabi an thauri qala balaghana imetufikia habari yani hadithi kupata hadithi sisi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala kama mtume kasema wailul liman yuallimu wa lam ya'mal ole wake mwenye kujifundisha alafu atekelezei kile alichojifunza wailun thumma wailun liman la yuallim wa la yataallam ole wake tena ole wake mwenye kujifunza alafu afundishi watu هذا الحديث ضعيف حديثين ضعيف كسب الإمام فريابي سكت كنا زوني وربوا كم كل سنة كت كذا نهاتا ابن أبي كثير إلى كنا تكتاجها بنا نقصديه وببدي يا ونزوني كت كذا